Pirmoji Samuelio knyga, septintas skyrius. Kirjat Jerimo vyrai parsigabeno viešpaties skrynę ir ją įnešė į Abinadabo namus, esančius ant kalvos. Jo sūnų Elezarą jie paskyrė saugoti viešpaties skrynę. Praėjo 20 metų nuo tos dienos, kai viešpaties skrinė buvo atgabenta į Kirjet Jerimą. Visas Izraelis atsigrėžė į viešpatį. Ir Samuelis tarė visiems Izraelitams, jei jūs visa širdimi norite grįžti prie viešpaties, pašalinkite iš savo tarpo svetimus dievus bei Astarte. Paruoškite savo širdis viešpačiui ir tarnaukite jam vienam. Tada jis jūs išgelbės iš Filistinų. Izraelitai pašalino Baalą bei Astarte ir tarnavo vienam viešpačiui. Po to Samuelis sakė, sušaukite visą Izraelį į Micpą Aš melsiuosi už jūs viešpačiui. Jie susirinkę mitspoje, sėmė vandenį ir jį išliejo viešpaties akivaizdoje. Pasninkavo visą dieną ir sakė, mes nusidėjome viešpačiui. Samuelis teisė Izraelitus mitspoje. Filistinai išgirdo, kad Izraelitai susirinko į Micpą ir jų kunigaikščiai pakilo prieš Izraelį. Izraelitai tai išgirdę nusigando ir tarė Samueliui, nepaliauk melsti viešpatį, mūsų dievą, kad jis mus išgelbėtų iš Filistinų Samuelis paėmė žindomą eriuką ir paukojo visą viešpačiui kaip deginamąją auką. Samuelis šaukėsi viešpaties dėl Izraelio ir viešpats jį išklausė. Samueliui, aukojant deginamąją auką, Filistinai pradėjo kovą su Izraeliu. Bet tą dieną viešpats išgazdino Filistinus didelę perkūniją taip, kad jie pakriko ir izraelitai juos nugalėjo. Išėję iš Mitspos, izraelitai persekiojo filistinus ir juos žudė iki bet karo. Tarp Mitspos ir Šeno Samuelis pastatė akmenį ir jį pavadino Eben Ezeru, sakydamas, viešpats mums padėjo iki šiol Filistinai buvo nugalėti ir daugiau nepuolė Izraelio. Ir viešpatės ranka buvo prieš Filistinus per visas Samuelio dienas. Miestai nuo Ekrono iki Gato, kuriuos Filistinai buvo užėmę, grįžo Izraeliui. Taip pat ir jų apylinkės Izraelis atsiemė iš Filistinų. Be to buvo taika tarp Izraelio ir Amoritų. Samuelis teisė Izraelį per visas savo dienas. Jis eidavo kasmet į Betelį, Gilgalą bei Micpą ir teisdavo Izraelį tose vietose. Po to jis grįždavo į Ramą, nes ten buvo jo namai čia jis teisė Izraelį ir čia jis pastatė aukurą viešpačiui.